de bailar morena, peño de bailar, peño de bailar morena, peño de bailar, peño de bailar, peño de bailar, peño de bailar morena, peño de bailar, peño de bailar morena, peño de bailar, peño de bailar morena, peño de bailar, peño de bailar, peño de bailar, peño de bailar morena, peño de bailar, peño de bailar morena, peño de bailar, peño de bailar morena, peño de bailar, peño de bailar, peño de bailar, peño de subir o preto vexo ben Quero ver os meus amores Se se falan con alguén Para bailar veño eu Para cantar miña irmá Para tocar o oh, pandeiro Viva quen o ten na man Para bailar veño eu Para cantar miña irmá Para tocar o oh, pandeiro arriba quen o tenga más Veño de bailar morena, veño de bailar Veño de bailar morena, veño de bailar Veño de bailar morena, veño de bailar mover no baile Pois baixamos a música e eh, vamos a dar a benvida eh, e e darlle parabéns tamén por ese traballo que está a facer en representación da nosa enti da, da nosa emisión. Entidade. Sí, que eh, sempre en Galicia. Moi boas tardes, Joan. Buenas tardes, eu non sei se te está escoitando neste momento porque xa comprobaredes que isto é un festival de sol, de color, de música e sobre todo de entroido tradicional de toda España. Agora mesmo estou cheo de tinta por toda a cara. Carai. De un, de de Guadalajara sí. de mira, Gonzalo, galego, manda carajo, eh. <laughs> bueno, tes que... Agora estou cunha xente... De onde se vosotros? De León. De... Cunha xente de León. Carai. Eh, eh, bueno, que che vou contar? É unha, unha, unha festividade enorme, non? Ademais, co, cos folios que tocan aí a música bueno, pum, pum, o, o... Non te podes imaginar, fai un momento, pasaba un folión, eu chamo de Treboada, creo que tamén echaban Treboada en algún lado, sí. de Manzaneda, que che facía derivado vibrar o corpo. Claro que sí, eh, claro que sí. Eh, era un... Estás bueno, disfrutando, estás disfrutando, verdad, verdad, Joan? Estás eh, disfrutando. Eh, eh, eu dicía outro día, un galego ten que vir a... A mascarada. A mascarada ibérica, porque senón non, é que, é que eu estou seguro que se este espectáculo o teñen en Estados Unidos faise peregrinación. <laughs> que queres? Eh, eh, Pero nos, que temos un país con tanta cultura tantas cousas que a veces non sabemos valorar. E tradicionais, ademais, populares, den por cen, non? E, non sei se escoitades esa música. Sí, sí, sí, coitamos de fondo un traballo extraordinario. Escoita que che digo, tes que tens mm, mm, tes que aproveitarte xa que estás aí en Viana do Bolo por tomar mm, probar, probar a bica, a bica de Viana e tal, eh, eh, eh, eh. o, o, o, o, e, comi, comín un cordero hoxe porque hai que tamén falar de cousas mundanas, non? <laughs> non, non soy a cultura. Comín un un cordero que me dixeron que era de aquí, da comarca, o cordero, sí. que aquilo era, cuidado, bandera más, como se diría, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado, que... Mantequilla, ¿no? Mantequilla, eh, mantequilla. Cuida, cuidadinho, tuve que pedir outra servilleta porque eu chupei nas toceras, que aquilo era unha cousa <laughs> infernal. Bueno. Eh, pero, o que vamos, que iso, bueno, non é cultura. Claro que o, sí, escoita, o, tamén... O día, o día mañan chovía, sí. caían chuzos de punta, Vaya. a tarde, eh, eu creo que os que son algo galegos, sí. levantou o día, hasta incluso saleu o sol. Carai, moi ben. a baixar o, a, a mascarada cando arrancou, eh, e aquí hai moita xente, moita, moita xente, ademais, bueno, eh, isto eh, é algo único porque farás farás eh, algún a, a, algún vídeo, non? alguna documentación terás para Sí, sí sobre todo do do, dos bombos, da música, non? Claro, eh, claro. Eu, eh, eu pensei, pensei que solamente había eh, o entroido no norte de España, non? Aquí que era una cousa moi localizada. No. Pero, cuidado, isto chega de todos os lados. Sí, eh? sí, hasta de... Hai, hai, hay xente de, do País Vasco, de Cantabria... De Italia. De Castilla, León, de Italia tamén. De Portugal. sí, sí, sí, o sea, Isto é internacional, pode ser de, de Portugal, que este, sí, este sí, entroido sí. é a categoría internacional, claro que sí. a, ah, a champion do, do... do entroido eu entroi. Sí, escoita, eh, si, si, si tes que achegarte a Vilariño de Conso, tes que tomar un montonico, un, un, é un pastel que fan elí en, en, en Vilariño de Conso que tamén paga a pena. Bueno, si te, si te deches a conocer con Xurxo ou co alcalde ou alcalde seguro que te no, recibirán con, este, con moitísimo agarimo. Bueno, cando cheguei a primeira da tarde, pero isto está petado de xente, isto é, é un inferno de xente que eu dixe, bueno, como o día hoxe non está Eh, está de chuva, fai friso, incluso fai frío agora, e se va cousa de estar, pero nada, conforme parou de chover, estes encheron as rúas de xente e aquí hai festa, creo que vai haber festa, bueno, mañán tamén hai, eh, Vilariño do Concio, pero... Sí eh, eh, creo que esa noite vai ser larga, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. O gallá que, que, que o tempo vos acompañe eh, que teñades moitísima sorte para que todo eso pues, que disfrutes, escoita as, a, as fotografías, as fotografías que fagas dos dos eh, eh, espero que tamén disfrutedes vos co que podo contar, non? As fotografías que eh, fagas dos, dos, das máscaras van a ser importantísimas porque esas máscaras non as hai en todo... Eh, no, no, é dicir, me parece aparte, que todo o mundo non as coñece. Aparte, fíjate que eh, creo que vai a Madrid. Pasou un grupo que o, a, a máscara, a máscara de Antarín. Sí. Eh, a ver, Portugal. E o ano pasado, deu un grupo, eh, eh, o mellor coaliția de persona, ¿no? Pero este ano, claro, Lanzarín creo que é un pueblinho pequeno, non? Pero este está nas caos, era un grupo máis diverso, como menos duplicou, era unha vintena de, de, uh hmm. -huh. e ademais, feita xa un traballo de, de, de, de poner amor, pasión, a calidade desas máscaras que están talladas en, uh -huh. Hmm. en madeira, non? Sí. E isto, isto vai a máis, eh? Viñeron o sea, comer cabrito. Eh, eh, eh, seguro que tamén eles viñeron a comer cabrito, di, di, di, di, di o rico tamén. Claro, hombre, creo que sí. Creo que, que se ven, <laughs> eh. Está, sí, sí, xanta se ven, pero quero dicir que están os restaurantes cheos, verdad? Hai, hai muitísima. Ah, eh, eu, eu non comín aquí porque sabía que vir aquí mm. eh, esperar colas enormes, se eh, comín na Agudiña. Na Agudiña, eh, hombre. Eh, chamamos atención que a parar ali no, no sitio que comemos, sí. eh, eh, vimos un tipo é, e, e, vales para a mascarada. E dixo, yo, sí, alojo usted porque o sabe. Bueno, polo acento, xa sei que non era desde aquí, e ademais, porque hoxe casi todo o comedor, o sea, que rabia, rabia comarca, non? Esto, sí, sí, sí, sí, sí, claro, claro, claro. O sea, que esto rabia todo o entorno de, de, creo que un día que se move a economía do lugar con esta, con esta festa, non? esta mascarada ibérica debería deberíase intentar que, que, que se reproducira noutras zonas, pero a verdade é que está, van a conseguir, según dicen, según nos dixo mm, eh, o, o Xurxo Minas, de que van a conseguir que se declare ben de interese cultural. Creo, creo, eu um casi vou máis alá, e se podo facer algo, axudar, ou se poder falar hasta con, eu que sei, coaje importante, en vista de, de, de que isto xa non é, debería ser interés de lei internacional, eh? Sí, sí, sí, Mira, sí, home, está, home a participación está... é internacional, claro. Sí, sí, ahora, eh, de Galicia, pues, hai representación, como digo eu, de todas, cariñosamente, de todas as razas de, da nosa terra. Mira, ahora están aquí, eh, eh, eh, con expectación o, as maramas e os galáns de San Adrián de Cobre. Xa ves. E, e, eh, eh, e despois deixo alá o fondo montado de cabalo os generais do Ulla. Do Ulla. Eu, que, o sea, que, que a representación galega tanto de España, galega, E, e, eu penso que xa bueno, eh, ten que ser internacional, isto <laughs> decide así para pa que nos entendamos a, a champion de, de, de Do, dos entroidos. Eh, claro que sí. é que ademais non é non é un non é unha, unha un desfile, por así decirlo, de no, como no, fan no, como fan no Río de Janeiro, non é? É, é algo popular eh, tradicional enormemente que, que todo o mundo non, non coñece, non? Claro. E, e é curioso a, a veces fallame porque, bueno, aquí hai ruido e non sei que, igual eh, pisei a alguén ou montei por arriba de alguén Eh, o curioso é que cando te posa a, ver, e, e, e mo decía hoxe estando a, a muller, a miña dona é unha compañera, me dicía, eh, que son moi parecidos, porque aquí desfilaron varios osos, un de, do País Vasco, sí. o da Pobra do Berllón, de Pobra do Berllón, eh, sí, sí, eh, sí. Eh, eh, oye, que, que non hai tanta diferencia, isto claro, vendrá similitude de, de, de, de, de que tempos, que non é tan diferente o os de un sitio como os de outro, non? O sea, que, que hai, hai unha raíz que, que casi eu entendía que non son entendido nestas cousas, non? pero que, que é eh, común de, de, de, de, de é, é, é de verdad eh, curioso. Ojalá eu pudera eh, ser capaz de transmitir o que realmente eh, se está vivindo aquí, non? O sea, é algo que se che mete na, no corpo, non? Hola. ah, escoita. Vale, vale. Ah, no, no, eh, é que, é que co ruido que hai aquí e eh, tanta xente, a mí a veces parece, daba a sensación de que se cortou isto ou... Sí, sí, sí. <laughs> La verdad que... no, no, no, de verdad que seguimos escoitando a túa colaboración eh, eh, correspondencia moi interesante. A participación galega, asturiana, castelana, vasca tamén, eh, tamén vasca, da Extremadura, sí, non? Os vascos viñan cun... Oye, chamou <laughs> a atención porque viñan cunha especie de monstruo, no? de, como de dragón, no? Este uh -huh. que se ve moito en China eh, era unha especie de carneiro, no? Sí. A cabeza moi, moi longo, no? E, e os vascos traían un ferro na man a millón de máis de dos metros de, de largo e, e golpeaban con el. O curioso é que un meteu un ferro na man e o ferro era macizo dixía, ah, carajo, isto é bastante auténtico porque aquel ferro era, era un ferro Eso pesaba, no? pesaba, ¿no? que ti habrás oído decir un ferro destes que se levaba ao monte para sí. mover pedras, sí. laxes, eh. <laughs> e eh, digo, eh, aqueles homens bailando co aquel ferro tan chamou má atención, había unha representación grande, grande. E de mm. Cantabria tamén había Sí, sí, sí, o sea, de todo. Aquí ah. podemos encontrar de todo. Hasta está eh, Radio Cornella, entonces que máis queres? <laughs> claro. Pois, de verdad que para nós é unha honra, unha honra que tistes aí, dime. Eu permitimo o luxo sí. de que eu e as dúas colaboradoras que veñen Sí. Sería unha credencial de Radio Cornellá. Eh. Carai, ah, pois xa ves, pois esa, esa manifestación para nós é un, un traballo extraordinario. De verdad que xo agradecemos... Eh, espero, eh, espero xa che digo que servira o, o, o a miña aportación para comentar o que está ocurrindo aquí, no? Claro. Moi ben, moi ben. Bueno, pois que non te com, non, non te incomodamos máis, que que sigas disfrutando del e que mm, toma un groliño de viño a nosa saúde. Ala, mira, mira, agora cortade cando querades, pero vou poñer a música de despedida. Aquí creo que se oye. Sí. Aquí temos as malamas e os galáns de San Adrián de Cobres, en Pontevedra. Moi ben. Ala, sintonía de Porto. Moitísimas grazas, moitísimas grazas.